Tato, Saurio, Rex, ya, desde la fucking cuarentena. Qué pena, morena. DJ Lalo, la new school. Eh. Esa muñeca quiere toda mi colección. Yo la vi, la observé y leí mi locación. Dijo, diablo chico, ¿cómo es que haces pa' verte cabrón? No es level, no es A-Bone es agüita con jabón. Saben que soy un muñeco y no el La TV. Me veo feo, pero cambia si me ven la red. Niña, te escribí fue para olvidar el estrés. Y ahora terminé estresado enamorando a diez Grande es mi corazón, ahora tengo una naranja más grande que ese no. Niña, no quiero ser tu amigo, no soy ping pong. Pero si quieres turu turu, si tu maldito pepe tiburón. Eh. tu novio canta cucu el culiao me como la canción. yo eh. tenga dólares, no pesa ni libras, o algo un millón. Eh si hago pum pum no rato como el fucking Sansonso. Mucho este estilo paso sonso, con ellos no hago consorcio. Esa nota no lo hago por money ni eso lo hago por el ocio. Vengo con mi homía, vino como Tomía, paro como Sonía, galan como Yoni. No me hablen de vacas, y hasta lo la la comida. No me piden leche y eso que yo no soy Tonía. Ya me ven, yo no me he vendido. Ya sigo bendecido. Esa muñeca quiere toda mi colección, yo la vi, la observé Dijo, diablo chico, ¿cómo es que haces pa' verte cabrón? No es level, no es Avon, eh. Muñecas en el fin de semana, las en los culitos a las nueve que Con sus amigas la propia judía, contactaron a la Mari y dice que quieren vender my shorty. Pide lo que quiero que no tenga el money. Eres mi muñeca be my dolly. Yo tengo sustancia, música para los gangster y para la fresa tengo gummy. Esa muñeca quiere toda mi colección. Yo la vi, la observé y le di mi es que hace pa' verte cabrón. No es level, no es heibón, es agüita con jabón. No es level, no es heibón, es agüita con jabón. No es level, no es heibón, es agüita con jabón. No es level, no es heibón, es agüita con jabón. Es agüita con jabón, es agüita con jaja. DJ Lalo está hackeado ya. Tato, Saurio, Rex, la nueva escuela que, la nueva, la nueva, la nueva escuela, babe.